Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախ հայրենակցական միության կոչին արձագանքել եւ այստեղ են ժամանել ավելի քան 200 ընտանիքներ։ Ներկրվել է գերմանական արտադրության կոմբայների նոր խմբականակ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի падգամավորները չպետք է տեղի տան ադրբեջանական խավիարային դիվանագիտությանը։ Հայաստանը պետք է տարածաշրջանային նշանակության տրանսպորտային նախագծեր իրականացնի։ Երևանից Ստեփանակերտային եկել Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մի խումբ բժիշկներ։ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության կայացումը ձեռնտու է եւ Իրանին եւ Արևմուտքին։ Չպետք է մոռանալ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախ հայրենակցական միության կոչին արձագանքել եւ Արցախին ժամանել ավելի քան 200 ընտանիքներ, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ցակումով չափար գյուղից բարերար Վարուժան Գրիգորյանը, ով ղեկավարում է Արցախ հայրենակցակամիությունը, օրեր առաջ կոչ էր արել Ռուսաստանում եւ Հայաստանում բնակվող արցախցիներին ամառային հանգիստ անցկացնել Արցախում։ Միության կոչին արձագանքեցին հարյուրավոր ընտանիքներ, ովքեր 200 մեքենաներով շաբաթ օրը Վարուժան Գրիգորյանի գլխավորությամբ Վարդենիս Խարվաճար ճանապարհով ժամանեցին Արցախ։ Արցախի հյուսիսային սահմանի մոտ վարչապետ Արա Հարությունյանի գլխավորությամբ նրանց դիմավորեցին Շահումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար այր ներեր հարյուրավոր երիտասարդներ։ Հայրենադարձության ու հայրենասիրական այս նախաձեռնության համար, որը նաև կնպաստի Արցախի տնտեսության, մասնավորապես զբոսաշրջության զարգացմանը, վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց Արցախցի բարերարին, ինչպես նաև բարի գալուստ ասած ճակատագրի բերումով հայրենի եզերքից հեռու բնակվող արցախցիների։ Ալություն հայտնել միությանի Վարուժան Գրիգորյանի գլխավորությամբ ոչ միայն այս նախաձեռնության, այլ Այս կար ժամանակահատվածում, երբ սկսել է ղեկավարել Արցախ հայնակցականը, ակտիվ մասնակցություն է սկսել իրականացնել Արցախի կյանքում։ Այս նախաձեռնությունը դրավար օրինակներից մեկն է։ Ինչու նախ դուք պետք է գոնե տարի մի անգամ լինեք ձեր հայրենիքում, ապրեք ձեր հայրենակիցների հետ, կիսեք ձեր հայրենակիցների դարդը, հոգսը, կապեք ձեր երեխաներին, ձեր թորներին, ձեր արմատներին ձեր հայրենիքի հետ։ Միայն այդպես կարող ենք շենացնել Արցախը, միայն այդպես կարող ենք շենացնել Հայաստանը։ Ես համոզված եմ, որ այս օրինակը մնացած մարզերի, Հայաստանի մնացած տարածքների համար եւս կարևոր քայլ կլինի։ Նրանք եւս կիրականացնեն այդպիսի նախաձեռնություններ եւ համոզված եմ, որ սա կիզն է, վերջը չէ, եւ միասին ձեզ հետ կկերտենք մեր ապագան։ Բարի գալուս ձեր հայրենիք, բարի գալուս ձեր երկիր, ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ։ Բարերարում շնորհիվ բազում սոցիալական ծրագրեր են իրականություն դարձել հատկապես հայրենի չափարգյուղում հպարտությամբ նշեց, որ իր կոչին ոչ միայն արձագանքել են համագյուղացիներ, այլ ցանոթ անծանոթ ցակումով արցախցիներ, որոնց մի մասի համար հայրենիքում լինելը նվիրական երազանք էր։ Իսկապես սա շատ մեծ հայրենասիրական քայլ է եւ կարծում եմ, որ չի կարալ լինի այդպիսի մի հայ, որ իր մեկ շաբաթյա կոմֆորտը վերդասի չեմ իր հայրենիքը ինչու գնալ Անտալիաներեմ, Իսպանիաներեմ, գումար ծախսել, իր հայրենիքում չծախսել։ Հայրենիքում ամառային հանգիստն անցկացնելու կոչին արձագանքողների թիվը կազմակերպիչների խոսքով հասել էր մոտ 7000-ի։ Արցախ հայրենակցական միության նախաձեռնող անդամ Մհեր Աղալովյանը համոզված է, որ 200 մեքենաներով զբոսաշրջիկների առաջին խմբին շուտով կհաջորդի նաև երկրորդը, երրորդը եւ այլն շատ-շատ մարդիկ էին արձագանքել, բայց նաև հաշվառնելով տեխնիկական պատճառներ, որ ճանապարհը այդ հնարավորությունը չի ընձեռնում ոչ բարեկարգը, այդ ամենը հաշվի առնելով ճիշտ ասած շատերին նույնիսկ խնդրանքով այսպես զսպում էինք, որ այցը հետաձգեն, որ կարողանանք ապահով տեղ հասնել։ Բնականաբար շարունակություն կունենա եւ այդ երկար սпасել իրեն չի տալ։ Արցախին ծանոթ մարդկանց հասկանալ է, իսկ անծանոթներին ո՞նց եք ներկայացնում։ Ասեմ ձեզ, անծանոթների շատերը մեր ընկերներն էին, որոնք շատ են լսել, այսօրվա նաեւ ինֆորմացիան տեխնոլոգիաներն է թույլ տալիս չլինելով Արցախում տարբեր 3D ֆորմատներով ամեն ինչ տեսնել, բայց կարծում եմ բոլորն էլ ցանկություն ունեն սեփական աչքով այդ ամենը տեսնելու։ Ես ուզում եմ բոլոր այլ մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ են գալիս Արցախ, իրենց ոտնամուտը շնորհավորել, որովհետև վստահ եմ, որ իրենց մոտ բեկումնային պահ լինելու գիտակցության մեջ։ Մի քանի անգամ գիշերներն են վստահ անցկացնելու, որովհետև իրոք այստեղ ամեն ինչն է ուրիշ։ Զբոսաշրջիկների մեջ կային այնպիսիներ, ովքեր գրեթե ամեն տարի հարմարարիթ օգտագործում են հայրենի երկիր այցելելու համար համար նրանցից է Կարինե Դանելյանը, ով միացել էր այս խմբին իր ընտանիքով։ Անհամբեր սպասում ենք, թե երբ պետք է հասնենք Չափարգյուղ, կարոտել ենք բոլոր բոլորին, ցանոթ թե անծանոթ, շատ մեծ բարևներ ենք բերել, ովքեր չեն կարողացել ներկայանան։ Բելալալայան այսօր Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը Արցախ է ներկրել գերմանական արտադրության 10 կոմբայներ։ Ինչպես նշեց հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, կոմբայներն արդեն տրվել են մասնավոր հողատերերին, ովքեր հիմնադրամի հետ նախապես կնքել էին լիզինգի պայմանագրեր։ Աշոտ Բախշյանի խոսքով նոր կոմբայներն արդեն տեղափոխվել են դաշտեր եւ այսօրվանից մասնակցելու են բերքահավաքին։ Կոմբայները հողօգտագործողներին տրամադրվել են շուկայականի ցածր գներով 7 տարի մարման ժամկետով 10% կանխավճարով տարեկան 6% տոկոսադրույքով, ասաց տնօրենը, հավելելով, որ մեկ կոմբայնի արժեքը կազմում է մոտ 60 միլիոն դրամ։ Այն հարցին թե ինչ սկզբունքով են հողատերերի հետ կապվում նշված լիզինգային պայմանագրերը, Բախշյանը նշեց, որ կոմբայների տրամադրման հարցում հաշվի են առնվել հավասարաչափության ապահովման սկզբունքը ըստ շրջանների առաջնայնությունը տալով մասնավոր հատվածին։ Գերմանական արտադրության կոմբայների պահանջարկը հանրապետությունում մեծ է։ Ներկապահին հիմնադրամում տասնյակ հայտեր կան գրանցված, եւ որպեսի բոլորը բավարարվեն, գործընթացը շարունակական կլինի, ասաց Բախշյանը։ Նշենք, որ ընթացիկ տարում հիմնադրամը հանրապետություն է ներկրել գերմանական արտադրության 20 կոմբայներ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներ Պեդրո Ագրամունտի եւ Թադեուշ Իվինսկու հերինակած Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեությունը վերնագրով փաստաթուղթը, որում նշվում է, թե Հայաստանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղը, քվեարկության կդրվի հունիսի 22-ից 26-ը տեղի ունենալիք ամառային նստաշրջանում։ Փաստաթուղթը կդառնա բանաձև, եթե ստանա ձայների մեծամասնությունը, թե ինչ հակակայլեր է պատրաստվում անել վիհաժողովում հայկական պատվիրակությունը եւ ինչ տեղի կունենա, եթե փաստաթուղթը վերածվի Բանաձևի, այս մասին Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցության падգամավոր Արտակ Զաքարյանը նշել է, որ աշխատանքներ իրականացվում են եւ այստեղ մի կարեւոր հաստատում կա, որը միշտ ասվել եւ ասվելու է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին խոչընդոտող ցանկացած գործողություն անընդունելի է մեզ համար համար եւ այլ խորհրդարանական ու ոչ խորհրդարանական հարթակները, որոնք փորձում են Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ տեսակետներ հայտնել, պետք է դուրս չգան Մինսկի խմբի բառապաշարից, որը տարիներ շարունակ օգտագործում է հանուն տարածաշրջանում փոխադարձ վստահության մտնոլորտի պահպանման տարածաշրջանի խաղաղության։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը բարբերաբար փորձում է իր խավիարային դիվանագիտության միջոցով շեղել եւ ապակողնորոշել միջազգային հանրությանը, Եվրախորհրդի խորհրդանակավի հաջողովի падգամավորները ցանկալի կլինի, որ իրենց որոշումներում առաջնորդվեն Մինսկի խմբի բառապաշարով։ Ըստ նրա, հայկական պատվիրակությունն իրականացնում է իր հնարավորությունների սահմանում ամեն բան, որ գործընթացը գնա այն հունով, որը չի խոչընդոտի Արցախյան քտրի կարգավորմանը եւ թույլ չի տա Ադրբեջանին հարցը ավելորդ շարքումների դաշտ մտցնել։ Հայաստանը չի պատրաստվում եղբայրանալ Բաքվի եւ Անկարայի հետ իր ազգային շահերի հաշվին։ Այս մասին այսօր հունիսի 22-ին ազգային ժողովում հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը Եվրասիական զարգացման բանկի հետ վարկային համաձայնագրի կնքման քննարկման ժամանակ հյուսիս-հարավ մայրուղու նախագծի շինարարության շրջանակներում։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է տարածաշրջանային նշանակության տրանսպորտային նախագծեր կյանքի կոչի, առավել եւս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից շրջափակման պայմաններում։ Եկեք իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային անկայունության պատճառները Ադրբեջանն ու Թուրքիան են, բայց մենք չենք պատրաստվում մեր ազգային շահերի հաշվին եղբայրանալ նրանց հետ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք նրանց այդ հարաբերությունների ցանկացած հնարավորություններից։ Թուրքիայի հետ մենք պատրաստ ենք հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների, իսկ Ադրբեջանի հետ կարգավորել Արցախի խնդիրը ԵԱՀԿ սկզբունքների հիման վրա։ Այստեղ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը այլընտրանք չունի, հայտարարել է Շարմազանովը։ Արցախի առողջապահության նախարարության հրավերով օրերս Ստեփանակերտում էին Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մի խումբ մանկաբարձ գինեկոլոգներ ծնդոկնության գծով տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Հունիսի 19-ին եւ 20-ին Ստեփանակերտի մոր եւ մանկանառողջության պահպանման կենտրոնում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագետներն իրականացրին հիվանդների ընդունելություն, հետազոտություն, անհրաժեշտության դեպքում եղան նաեւ վիրահատություններ։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծնդօգնության գծով տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Պողոսյանի խոսքով նախատեսվում է 8-9 լապարոսկոպիկ վիրահատություն։ Սկսած ռեպրոդուկտիվ հասակից 20 տարեկանից մինչև 70 տարեկան քաղաքացիներ տարբեր տեսակի կանացի խնդիրներով դիմել են մեզ ես, ասել է Անդրանիկ Պողոսյանը եւ հավելել, որ հիվանդանոցն ապահոված է բոլոր տեսակի սարքավորումներով։ Իսկ հագեցած օրեր երեկել այսօր էլ։ Այսօր ենքանով ալա, որ մենք վիրահատությունների արանքում եմ ես հիվանդնայում առավոտվա 8-ից սկսել եմ նայել, արդեն ահագին հիվանդներ ենք նայել, վիրահատությունները արդեն երկու տարել ենք, բայց լվեցը վիրահատությունների ունենք, այնպես որ կանենք։ Անդրանիկ Պողոսյանի գլխավորած պատվիրակությունն արդեն երրորդ անգամ է Արցախում։ Իդեպ, կենտրոնի ցնդողնության գծով տնորենի տեղակալը հայտնել է նաև, որ նման այցերը շարունակական են լինելու։ Ես առաջի անգամ կարծեմ մի տարի առաջ էր, որ եկա այստեղ, նորից նույն բարեգործական վիրահատություններով արեցինք, որից հետո նորից եկա, արդեն երրորդ անգամն եմ գալիս։ Արցախցի մայրիկների առողջական վիճակից ընդհանուր առմամբ դժգոհ չէր բժիշկը, դեռ ավելին բոլորին ասում եմ, որ երրորդ, չորրորդ երեխաները անպայման պետք է ունենան։ Դուգում եմ եւ բոլորը կունենան։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտում ներկայացվել է երեք խոզուկների նոր արկածները, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացավ երեք խոզուկների նոր արկածները հեքիաթ մյուզիկլային ներկայացումը։ Այն ստեղծված է դասական եւ ժամանակակից երաժշտական չափանիշներով, հագեցած է զվարճալի երգերով ու հետաքրքիր պարային համարներով։ Երևանի Պետական Թատերական ինստիտուտի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի, միևնույն ժամանակ կամերային երաժշտական թատրոնի դերասանուհի Լաուրա Թարոսյանը շնորհակալ է Արցախի փոքրիկ հանդիսատեսին ջերմ ու անմիջական մտնոլորտի համար։ Երեխաների ռեակցիան շատ ավելի ուժեղ է, քան մեծահասակների, նաև այդ էներգիան, որը որ երեխաներից ենք ստանում, կարծում եմ անհնարին է այդ զգացողությունը բացատրել, բայց ամենայն դեպս փորձեցինք մեր ուժերի ներածին չափով փոխանցել այն ամենը, ինչ որ կարող ենք։ Մեծ սիրով պատրաստ ենք այս ժամանակահատվածում հանդիպել նրանց հետ, նոր ներկայացումներով հանդես գալ եւ մեծ ողջավորություն մեզ պատճառեցին, շնորհակալություն ենք հայտնում։ Բավականին էներգիա ունեն երեխաները, շատ ողջավորված են։ Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանի խոսքով ներկայ ներկայացումն իր ոճամտածողությամբ, երաժշտականությամբ, կառուցվածքով ու դեկորացիայի մասով ամբողջությամբ վերափոխված մոտեցում է։ Նպատակն է ստեղծել աշխույժ, դինամիկ երաժշտական ներկայացում, որը իր բովանդակությամբ նորովի լինի, արդիական եւ մեր երեխաներին ընդունելի։ Ինչը կարծում եմ ես հաջողվել է։ Իհարկե ներկայացումը միայն երեխաների համար չի։ 3-ից 103 տարեկան երեխաների համար է, ընդ որում ամեն տարի կարող է ինքը ընդունել եւ անցալել իրեն հասանելի գաղափար, որը ներկայացման հիմքում դրված է։ Սա մի փոքրիկ զգուշացում է մեր արվեստի բնակավարի բոլոր այն գործիչներին եւ իհարկե ովքեր ցանկանում են մուտ գործել, որ չտարվեն ինքնախապեյության, շողը աստղ դառնալը այնքան էլ հաճելի բան չի եւ կոչված է մի պահ իրենց հուշել, որ արվեստի հետ չի կարելի խաղանել։ Հեքիաթ մյուզիքլի սցենոգրաֆիան եւ երաժշտությունը գրելու հեղինակել է կոմպոզիտոր Վահե Հայրապետյանը, ով նաեւ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի հաղորդումների ղեկավարվեստական ղեկավարներից է։ Նշենք, որ կամերային երաժշտական թատրոնն առաջին անգամ է ներկայանում Արցախի հանդիսատեսին։ Աննա Ղուկասյան այսօր Իրանի եւ միջազգային միջնորդների վեցնյակի միջև Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ վերջնական համաձայնության կայացումը ձեռնտու է երկու կողմերի համար։ Այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Երևանի Պետական համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Արևելագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Նրա խոսքով հավանական է, որ երկու կողմերն էլ ունեն քաղաքական կամ համաձայնության հաստելու համար։ Արեմուտքի եւ Իրանի միջև վերջնական համաձայնության հաստելու հարցում Ռուսաստան-Արեմուտք հարաբերությունները նշանակություն չունեն, ասել է Արևելագետը։ Նրա խոսքով անկասկած Իրանը հմտորեն օգտվում է Ռուսաստանի եւ Արեմուտքի հակասություններից եւ բնականաբար օգտագործում է դա իր շահերի համար։ Իրանի ներքաղաքական դաշտը ինչ որ առումով բաժանվել է Արեմուտքի հետ համաձայնագիր կն կյանքելու կողմնակիցների եւ հակառակորդների, եւ դա իրանցի բանակցողներն օգտագործում են հանուն իրենց երկրի, ընդգծել է Ոսկանյանը։ Ես հետևում եմ Բաքվում եվրոպական խաղերին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մոռանանք այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակի մասին։ Այս մասին այսօր Ստրասբուրգում մամուլոասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ղեկավար Ան Բրասերը։ Նրա խոսքով շատ իրավապաշտպաններ, որոնց հետ աշխատում է Եվրոպայի խորհուրդը, լրագրողներ, իսկ հիմա նաև իրավաբաններ Ադրբեջանում գտնվում են ճաղերի հետևում։ Եվրոպական խաղերից առաջ ես խոսեցի Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Պատրիկ Հիկիի հետ, որպեսզի նրա ուշադրությունը հրավիրեմ մարդու իրավունքների վիճակի վրա, հայտարարել է Բրասերը։ Հիշեցնենք, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ամառային նստաշրջանում, որը մեկնարկել է այսօր եւ կտեւի մինչեւ հունիսի 26-ը, քննարկվելու է Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեության մասին զեկույցը։ Մարզասերների համար նորվեգական Սատավագնգեր քաղաքում շարունակվում է շախմատային գերմրցաշարը։ Լևոն Արոնյանը 5-րդ տուրում առաջին հաղթանակը տարավ, պարտության մատնելով Ֆաբիան Կարուանային։ Հաղթանակներ տարան նաև մրցաշարի միանձնյա առաջատար Վեսելին Տոպալովը եւ աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը, ով անհաջող է մեկնարկել տնային մրցաշարում։